50 languages. 90 b e ประโยคคำสั่งสอง आ ज a s u c h a k do. โกนหนวด s h श े karo. ไปอาบน้ำ Snan karo. หวีผมวาลวาโฮ โทรมานะ โฟนกโรเริ่มได้แล้ว ชูรุกโรหยุดเถอะ บันดกโร ช่างมัน อิสนุชัดเดียว พูดมันออกมาคิรปาการ์เก็บบอลโลซื้อมันมา อิสโนขริดโดอย่าหลอกลวงเด็ดขาดกระเดบบมานนาบโน อย่าซนนะ ตีทนาบโน อย่าหยาบคายนะ असभ्य ना बनो จริงใจเสมอนะ सदा ईमानदार रहो ใจดีเสมอนะ सदा चंगे बनो สุภาพเสมอนะ हमेशा निमर रहो กลับบ้านดี ๆ นะคะ उम्मीद है कि तुसी सुरक्षित घर पहुंचे हो डू लै तो एंग दी दी न खा अपना ध्यान रखो माइम राउ ईक न खा फिर जल्दी मिलन आयो กรุณาไปที่ www. b o o k t o d e